Imago tranquilla nocton. La cielo estas clara, cae super vi brilas la plena luno. Granda, hela, quasi oculo de la universo. Ciu vi iam sentis vin iom pli nervosa au emozia dum tia nocto? Ciu via dormo estas pli mal profunda? Au viai pensoi pli rapidai? Se jes, vi ne estas sola. Dum centoi, homoi attribuis misterain povoin alla luno. Antiquae culturoi credis, che gi regas ne nur la taidoin, sed anca nian humoron. La vorto lunatico venas de la latina luna, do iam antau longe oni ligis frenesan conduton alla luno. Ancau nun tempe multae homoi credas che la plena luno influas nin. Quelcae flegistoi cae policistoi raportas plida accidentoi au strangae ocasajoi dum tiae noctoi. Estas anca homoi qui diras che ili ne povas pone dormi ciam la luno estas plena. Sed ciutio estas nur mito. La scienzo donas mixita in respondoin. Exemple, studo en Svislando montris, che parto prenantoi dormis circa o minutoin minuto in malpli tum plen luno. Ili anca havis malpli da profunda dormo, cae la nivelo de melatonino, la hormono ciu helpas nin dormi, estas pli malalta. Cio ci sugestas che eble la luno effective havas etan efficon sed aliae studoi ne trovis tian differenzon. Cae sciencistoi attentigas che la luno mem ne brilas, ci simple reflectas sun lumon. Do eble la pli hela nocto genas niain dormain cutimoin, sed ne pro iu mistera energio, nur pro lumo. Pri crimoe cae visitoe al malsanuleio, la statistico estas ne concludema. Iui raportoe montras malgrandan pliigion dum plena luno, sed ofte eblas analisi tion per aliae clarigoe plida homo homoi extere dum hela nocto, au ec plida attentemo al strangai aferoi pro la mem plenuma profetajo. Ni attendas ion, do ni rimarcas cin pli. Sed ni ne forgesu, la luno ja havas realan influon alla tero. Gi regas la taidoin, cae movas aquon tra la maroi. Cae se nia corpo estas circa 60% al aquo, ciu tute maleblas che influas nin, almenau iomete? Cae ec ne, La ideo che la luno povas shangi nian etoson estas poesia. Ci inspiras artistoin, amantoin, poetoin kai revemuloin. Do ec sen fisica efico, la luno daure influas nin. Ne per forto, sed per sento. Ciutio ne estas suffice magia?